Nun bada zer? Argi izan dadila, ekonomi salian ez tut tuti kumprenitzen. Haleike ez niz sobea inkietez beniz ni hau. Jala ez zaina espaldi, numaitia urinian, lege biltzartegian ordezkatzen gütien deputatien ehuneko lautan hoita hamara eneber kasian zela. Eta haleike, ahalkei gabe, gai hunain joratzea gertzen dia telebista, irati eta prentseta. Hoi, ez balitzaski, ekonomia enunguko legiake egiten dutie jakintxiak balia bezala. Munduko martxa doi bate jeraikitzen baduzie, ohartuztide badiela geriaren tinkatziaen alde dienak edo osterite delako horrenak, eta bestiak aldiz garapena aldarrikatzen diena. Gue frantxoa lehena adibidez. L'Europe a besoin de projets, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de croissance. Xedeberri, alkartasun, garapen eta lirismo kotxia botzian ez ote da udui badakiala zertaz mintzo Bena zertaz soden jakitia ez da aski miakuluz beteiden garapen horrek sudura agerdezan. Hobeki litzateke jakitia nun den garapen hoi, nun debru gordatzen zaikun xefaut debru hoi. Hatik, sumaitek nun dela badakiten uduidu. La croissance qui nous manque, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher non à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes. Soizie, gihautan dugu, nun bait, gibela eta gultzurenaen artian untsa gordeik uduiz. Bena jakin saziela, garapena ez da hitz huts bat. Garapena bada. Eta ez pentsa doidoia entzun bezala gihautan denik ez da egon behare haidu zelutik jordadin. Garapena egin behar da. Adibidez, bizarra egiten den bezala. La croissance, c'est pas un mythe. La euh, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire. Garapena beti aipatzen da. Horada, jinenda, lastera gertuko da. Antzerki idazle zen Samuel Beketen obra bat ohartarazten du garapenak. Godoen haidu, edo anatandan godo deitzen da antzerki hoi. Sekulan agertzen ez den nurbaiten haidu dia antzerkilaiak edo pertsonaiak. Eta godo hoi, egukik den hoi, ez da sekulane agertzen. On attend, on annonce, pour le mois prochain, dans deux mois, dans six mois, un retour, la croissance. Qui met du temps, hein? Ça désespère un peu les gens. Eta bai, gentia désespeatzen da. Eta sumaiten arabera, garapenak godoen gizai eginen du. Nous ne connaîtrons plus, et surtout pas en Occident, le niveau de croissance en prospérité ou en production alimentaire que nous avons eu dans les années 1980-1990. Cette époque est révolue. Garapena edo croissance de la kohitzak badu handitze, voluma hartzeko Aminibat baluak bezala – heinbat heltzen da, nun eta askiaide barneat ezaion onduan, prefosta ederki hantuik den, bena lehertzen eden. Etengabeko garapenean sinhesten dienek, amsteraen kasia ezagutu behar lukie agian. Badakizie, kabale maitagari hoi. Amster hunek, sei sortzi asteko epe batian, bepesia bikoiztendu aste guziz. Garapen huntan ez balu mugaik, À l'âge de un an, il pèserait 9 milliards de tonnes et pourrait ingurgiter la production mondiale annuelle de maïs en une seule journée planeta gue gainera lurpeko Notre système alimentaire actuel dépend majoritairement des énergies fossiles, que ce soit le pétrole pour les tracteurs, ou la fabrication de pesticides et d'herbicides, ou le gaz pour les engrais azotés. Il faut agir, et pas juste bavarder. C'est la clé. Agir et pas bavarder. Bon, ordian, isil sanis.